Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 85 անգամ լայնամասշտաբ զորավարժությունները լրացուցիչ զգոնություն են պահանջում։ Արցախի հանրապետության նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել ԱՄՆ ընտրված նախագահին։ Հադրուտ քաղաքի ներքին ջրատարցանցի շինարարությունը բազում խնդիրներ է առաջացրել քաղաքի փողոցներում։ Խնուշինակի դպրոցը 2 տասնամյակ առաջ է կառուցվել ամփոփվել են ցառնարմատներով եկանգուն թեմայով նկարչության մրցույթի արդյունքները։ Այսօր տեղի կունենա ֆուտբոլի Հայաստան-Չեռնոգորիա հանդիպումը։ Այժմ ICV-ն իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 10-ի լույս 11-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ ծորկերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 85 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 1100 գրակոց։ Շփման գծի հյուսիսային վերինչայլու ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է ձերքի հակատանկային նռնականետ եւ 60 մմ-անոց ականանետ։ mm Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն, ինչպես անցած գիշերվա ընթացքում, այնպես էլ այսօր առավոտվանից շփման գծի որոշ հատվածներում ադրբեջանական զինուժը շարունակում է իրականացնել սադրիչ գործողություններ։ Մասնավորապես ժամը 12:15-ից սկսած հակառակորդ 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներից արկակոծում է առաջնագծի հյուսիսարևելյան, Թալիշ եւ Յարմջա ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը հատկապես ինտենսիվ արկակոծության են ենթարկվում Երմջա գյուղի ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերը։ Հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար Պաշտպանության բանակի առաջապահ սորամասերը ձեռնարկում են պատասխան գործողություններ։ ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ սահմանային լարվածության աճի ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա։ Լարվածության ստեղծումն Ադրբեջանում տեղի ունեցող զորավարժությունների հետ որևիցե կապ չունի։ Խոսելով Թալիշ եւ Յարամջաուղությամ տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, ադրբեջանական զինուժի արկակոծելու մասին ասել է Արցախի պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրատյանը նա ընդգծել է Արցախի զինված ուժերը պատրաստ են նման հարվածները հետ շպրտելու։ Անկախ նրանից Ադրբեջանը զինավարժություններ է անցկացնում թե չի անցկացնում, լարվածությունն առաջնագծում պահում է, ասել է Սենուր Հասրատյանը, քանի դեռ խաղաղության մասին պայմանագիր չկա, նման սրացումներն ու պատերազմի վտանգը արկա է։ Ադրբեջանը զորավարժություններ է անում Թողանի, Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը անդրադառնալով նոյեմբերի 12-ից 18-ը Ադրբեջանում 60 հազարանոց զորակազմի մասնակցությամբ զորավարժություններին ու հարցին թե Ստեփանակերտը սա դիտում է ռազմական տերմինաբանությամբ բարձր մարտական պատրաստվածություն նախատեսող լարված իրավիճակ։ Հատուկ արտակարգ վիճակ չկա, բայց իհարկե զգոնությունը պահպանվում է բարձր մակարդակի վրա ցանկացած զորավարժություն, նույնիսկ եթե տեղի է ունենում բարեկամական երկրներում, խոսքը լայնամասշտաբ զորավարժությունների մասին է, Նրանց հարևանների զինված ուժերը լրացուցիչ զգոնություն են դրսևորում։ Առավել եւս, եթե քո հարևանը բարի դրացիական հարաբերություններ չունի քեզ հետ, հետեւաբար լրացուցիչ հետևություններ եւ աշխատանք պետք է տարվի, ինչը եւ արվում է նաեւ Արցախում եւ ինչը լրիվ բնական է ու կանխատեսելի, ասել է Դավիթ Բաբայանը։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 Ուղերձում ասված է. «Մեծարգո պարոն Թրամփ, Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ»։ Արցախում ԱՄՆ-ն համարում են բարեկամ երկիր, պետություն, որտեղ ապրում է հայկական ամենամեծ համայնքներից մեկը։ Արդեն քառորդ դար է, ինչ մեր ժողովուրդը պայքարում է իր ազատության եւ անկախության համար, կառուցելով ժողովրդավարական ու ինքնիշխան պետություն եւ քաղաքացիական հասարակություն, արժեքներ, որոնք նաեւ ամերիկացիների համար հանդիսանում են հիմնարար ու սկզբունքային։ Միացյալ Նահանգները, լինելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկը, մեծ դերակատարություն ունի Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության, խաղաղ եւ արդարացի կարգավորման գործում։ Վստահ եմ, որ ձեր նախագահության օրոք Ամերիկան կշարունակի իր այս կարևոր առաքելությունը, այսուհետ եւս նպաստելով մեր տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության պահպանմանն ու ամրապնմանը։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ողջ ժողովրդին, մաղթում եմ խաղաղություն, բարօրություն, հաջողություններ ու ամենայն բարիք։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրուտ քաղաքի ներքին ջրատարցանցի շինարարությունը բազում խնդիրներ էր առաջացրել քաղաքի փողոցներում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Չնայած շինարարության հետ մեկտեղ բարեկարգում կամ խոչապատում էր քանդված փողոցները, բայց եւ այնպես քաղաքի փողոցների բարեկարգման հարցը չէր լուծվում։ Ավարտին է հասրել ներքին ջրատարցանցի շինարարությունը ասել է թե ժամանակն է Գերնամուխ լինել քաղաքի փողոցների բարեկական եւ ասֆալտպատման աշխատանքների։ Երևս 2016 թվականի հունիս-հուլիս ամիսներին Աժող ժամանակ պատասխանատվության ընկերությունը Գերնամուխը եղել Պետրովարի 20 փողոցի Նրբանսկի բարեկարգման եւ ասֆալտպատման աշխատանքների։ Ադուրն քաղաքում սկսվել է փողոցային ասֆալտապատման աշխատանքները, որը իրականացնում է Կարավան ժամանակ պատասխանատվության ընկերությունը։ Ավարտին է հասցրել Գարեգին Նժդեի փողոցի մոտ 700 մետր երկարությամբ կենտրոնական ճանապարհահատվածը։ Հաջորդաբար կասֆալտապատ կապատվեն փետրվարի 20-ի Անդրանիկի Արտուր Մկրտչյանի փողոցները։ Մնում է հուսալ, որ եղանակային պայմանները հնարավորություն կտան շարունակելու ասֆալտապատման աշխատանքները։ Կատարող աշխատանքները ֆինանսավորվում է պետական բյուջեի միջոցներից։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Խնուշինակի կրթօջախը երկու տասնամյակ առաջ է կառուցվել, մինչ այդ այն գործում էր մասնավոր տներում։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ 1996 թվականին խնուշնակի կրթօջախը մասնավոր տներից տեղափոխվում է նորակառույց դպրոցական շենք, որը կառուցվել է պետական բյուջեի միջոցներով։ Լուսավոր դասասենյակներով երկհարկանի շինությունը հարմար է դասընթացների կազմակերպման համար։ Այսօրվա դրությամբ դպրոցն ունի 98 աշակերտ, որոնց թիվը տարեստարի ավելանում է։ Հենց այս, ինչպես նաև կաբինետային համակարգին անցնելու հանգամանքը նորից շենքային պայմանների խնդիր է առաջացնում գյուղում։ Ինչը բարձվեց դպրոցի տնօրեն Սերժիկ Հակոբյանի հետ զրույցում։ Դասարանների թիվը քիչ, քանի որ անցնողականներին համակարգի, դրա համար դասարանները չի երկում կաբինետային համակարգի անցնելու համար։ Տրատամիոնոն կաբինետում անցնումը մի քանի առակա։ Այնուհանդերձ դասասենյակների սավությունը չի խանգարում, որ เป զի դպրոցն ունենա լաբորատորիա, ինտերնետ կապով ապահովված համակարգչային կաբինետ։ Ունեմ 10 հատ համակարգիչ։ Ունեմ տրամագրիչ, ունեմ պրոյեկցիոն ապարատ էկրանով, որը մեզ անիվերել պոլիտեխնիկ համալսարանը։ Նույն գոհնակությունը սակայն չկար լաբորատորիայի մասին տնօրենի խոսքում։ Համակցային կաբինետը բավարարում անդտաս ընկան, բայց լաբորատորիան ոչ, որովհետև լաբորատորիան կարծես թե նմանապահեստ է։ Փորձերը լաբորատոր աշխատանք կատարում կամիջապես դասարան, սարքավորումն ընտանանք դասարան եւ դասարանում կատարում։ 2007 թվականին շենքը ենթարկվեց կապիտալ վերանորոգման, միայն ժամանակ սկսվեց մասնաշենքի կառուցումը, որը ավարտվեց 2012 թվականին։ Արդյունքում դպրոցն ունեցավ նաև մարզադահլիճ։ Մարզադալիճի վիճակը գերազանց վիճակում է եւ ապահովված է գույքով ամեն ինչ։ Ունի բաղնիկ երկու տղաներ աղջիկներին, ունի սենյակներ առանձին շախմատի համար եւ այլն։ Մարզադահլիճը նաեւ օգտագործվում է դպրոցական տարաբնույթ միջոցառումների համար։ Եթե հետադարձ հայց կձգենք խնուշինակի կրթօջախի պատմությանը, ապա կստացվի այսպես. առաջին դպրոցը խնուշինակում բացվել է 1873 թվականին։ Եղել է ծխական դպրոց 14 աշակերտով, իսկ 1905 թվականին երկսեռ դպրոց 56 աշակերտով։ Այնուհետև երկսեռը դարձավ ընդհանուր ընդհանուր 8-ամյա այսօր գյուղում գործում է միջնակարգ դպրոց 98 աշակերտով։ Նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը 7 է։ Բելլալալայան այսօր եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում ամփոփվեցին Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կանանց խորհրդի նախաձեռնած «Ծառնարմատներով է կանգուն» թեմայով նկարչության մրցույթի արդյունքները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ծառն արմատներով է կանգուն թեմայով նկարչության մրցույթը նվիրված էր Արցախի Հանրապետության հրճակման 25-ամյակին։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կանանց խորհրդի նախագահ Սուսաննա Ավշարյանի հաղորդմամբ մրցույթին մասնակցել են 13-ից 17 տարեկան երեխաներ հանրապետության բոլոր շրջաններից։ Ընդհանուր առմամբ մրցույթային հանձնաժողով է ներկայացվել 70 աշխատանք։ Բոլոր մասնակիցներին շնորվել են մասնակցության հավաստագրեր։ Առաջին տեղերը զբաղեցրած երեխաները դրամական պարգևներ ստացան, երկրորդ եւ երրորդ կարգի մրցանակակիրները հուշանվերներ։ Ութեպետ նախատեսված էր 10 մրցանակային տեղ, պարգևատրվել են 11 հոգի։ 11-րդ ժողովուրդը մեր հորդորանքով, մեր խնդրանքով ժյուրին նույնպես ընտրեց, որովհետև բավականին հետաքրքիր աշխատանք էր եւ շատ ողջունել էր այն փաստը, որ նոր Էրքեջ գյուղից էր։ Մենք խնդրեցինք, որ բացառության կարգով մի աշխատանք եւս գնահատվի Նկարիչներից կազմված մրցութային հանձնաժողովը, որ գլխավորում էր Հակոբ Գյուրջյան ինստիտուտի ռեկտոր Յուրի Հովանիսյանը, մասնագիտական աչքով գնահատեց երեխաների աշխատանքները։ Հարցին թե ինչ սկզբունքով են ընտրել հաղթողներին, Յուրի Հովանիսյանը պատասխանեց. Ով է ավելի շատ նկարչական լեզվով արտահայտել։ Այստեղ է որ մրցույթի գաղափարին բովանդակությանը ոչ բոլորը կարողացան լիարժեք դիմանալ։ Բայց ինչ ոչ բոլորը նորահաշատ երեխաներ են եւ նկարել են այս կամ այն ձևով իր արմատներով կանգուն цаրի խորհրդանիշը պատանի նկարիչները հիմնականում կապել են ընտանիքի ու հայրենիքի հետ։ Առաջին կարգի մրցանակի արժանացած գործերից մեկը Էմա Ալեքսանյանի ստեղծագործությունն էր։ Նա Բերձորից էր եկել։ Ընտրեցի ընտանիքի թեման, քանի որ Հայաստանը եւ Արցախը ընտանիքի նման ամուր է եւ ոչ ոք չի կարողանա բաժանել նրանց։ Մրցույթի մասնակիցների հարազատներից ու արվեստասերներից բացի շնորհալի երեխաների աշխատանքներին ծանոթանալու էին եկել նաև Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության անդամները, կուսակցության նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորությամբ։ Ես մտքում կանգնած հետևում եմ եւ կարծում եմ ամենալավ գործը, որ էլ շփվել իրար ստեղծագործական տիեզերքի մեջ, որովհետև ուրիշ բան է, երբ որ դու ինքդ ես նկարում, երբ որ դու քո հասակակիցների հետ շփվում ես, երբ ես թե ինչ մտածելակերպ է, դա քեզ պիտի որ ոգևորի։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ մենք այս ոգևորությունը փոխանցել ենք մեր պատանիներին, մեր երիտասարդ ստեղծագործողներին, եւ կարծում եմ, որ սա մեր երկրում քաղաքական բոլոր կուսակցությունների անելիքը պիտի լինի, կողքից այն ինչ որ մենք չենք հասցնում պետականորեն անել, որ เป զի կարողանանք քաջալերել, որովհետև մենք շատ տաղանդավոր երիտասարդություն ունենք։ Այն սերունդը, որը ազատագրել է Ղարաբաղը, այսօր ծնել ու դաստիարակում է մի սերունդ, որը վստահորեն պաշտպանելու է մեր հայրենիքը, եւ մենք պետք է միշտ մտածենք, որ մեր ապագան ավելի լավն է լինելու, քան այսօր։ Որպես թեմայի շարունակություն օրվա երկրորդ կեսին մրցույթի մասնակիցները կայցելեն նաև Արցախի պատմագիտական թանգարան։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուգլաս Մակլուրեր ԱՄՆ ընտրություններում հաղթանակած Դոնալդ Թրամփի ու ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հանդիպումը Սպիտակ տանը գրեթե 1.5 ժամ է տևել։ Հանդիպման ավարտից հետո Թրամփը հայտնել է, որ հույս ունի ապագայում աշխատել Բարակ Օբամայի հետ։ Նա այդ հանդիպումը անվանել է մեծ պատիվ, նշելով, որ իրենք միջև հիմա չէին հանդիպել։ Թրամփը նշել է, որ ապագայում հույս ունի օգուտ քաղել Օբամայի խորհուրդներից։ Նրա խոսքով Օբաման բացատրել է, այսպես ասած, որոշ դժվարություններ։ Օբաման էլ իր հերթին նշել է, որ կայացել է հրաշալի ու բազմապլանային զրույց։ Օբամային ողջորել է, որ Թրամփը ցանկություն է հայտնել աշխատել նրա թիմի հետ երկրի համար կարևոր հարցերի շուրջ։ ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ բողոքի ցույցերի ֆոնին Ոստիկանությունը ուժեղացրել է անվտանգության միջոցառումները Վաշինգտոնի այն հյուրանոցում, որտեղ նա իջևանել է։ Տասնյակ քաղաքներում հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել փողոց, վանկարկելով իմ նախագահը չէ ու ոչ Թրամփին։ Սան Ֆրանցիսկոյում ավելի քան 1000 ուսանող է փողոց դուրս եկել ձերկներին մեքսիկական դրոշը ու Թրամփի դեմ պաստառներ։ ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կոմիտեն մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանում հայ փոքրամասնության նկատմամբ ոտնձգությունների եւ խտրականության դրսեւորումների վերաբերյալ։ Կոմիտեն կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին կամայական եւ խտրական հիմքերով չարգելել հայկական ազգանուն ունեցող անձանց մուտքը Ադրբեջան։ Կոմիտեն մտահոգություն է հայտնել նաև Ադրբեջանում լրագրողների, ակտիվիստների նկատմամբ հարձակումների, խոսքի ազատության, խաղաղ հավաքների անցկացման սահմանափակումների կապակցությամբ։ Ադրբեջանում զվարճալի միջադեպ է տեղի ունեցել հերրուն գնացող քաղաքական հետևանքներով։ Դաշկեսանում Ադրբեջանի պետական դրոշին նվիրված միջոցառմանը անարգել են Կոլումբիայի դրոշը, այն շփոթելով Հայաստանի դրոշի հետ։ Միջոցառման ժամանակ շրջանի գործադիր իշխանության ղեկավար Ահադ Աբիևը, որը հայտնի է իր տարօրինակ արարքներով, բռնցքահարվածով տապալել է թիթեղից պատրաստված Կոլումբիայի դրոշը, այն շփոթելով Հայաստանի դրոշի հետ։ Մարզասերների համար ֆուտբոլի Չեռնոգորիայի ազգային թիմի գլխավոր մարզիչ Լյուբիշա Տումբակովիչի կարծիքով Հայաստանի հավաքականը մեծ ներուժ ունեցող թիմ է։ Մեզ համար յուրաքանչյուր խաղ կարևոր նշանակություն ունի ամեն խաղն իր արժեքն ունի։ Հայաստանի հավաքականի բախտը չի վերել նախորդ խաղերում։ Ուսումնասիրել ենք Հայաստանի հավաքականի խաղը եւ գիտենք, որ մեծ ներուժ ունեք։ Ընտրանում մի քանի խաղացողներ բարձր մակարդակի խաղացողներ են։ Փորձելու ենք լավ խաղալ մի թիմի դեմ, որն ունի լավ մոտիվացիա։ Նախախաղային մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Լյուբիշա Տումբակովիչը։ Հայաստան-Չեռնոգորիա հանդիպումը կկայանա այսօր Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հնարապետության տարածքում սպասվում է պարս առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարի մտյանքամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 13 ցելսիուսը, 17-ից 22 աստիճան՝ տաքություն։